O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاد Jumlay jahon va undagi jonzotlar qolaversa butun samo koinot faqat birgina Allohning rahmatiga muhtoj. Zero Alloh taolo o'z nazoratidan chetda qo'ysa, barcha jonzot nobud bo'ladi. Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotlari ichida bizni inson qilib, qolaversa mu'min qilib va ana shu mu'min bandalari ichidan ham Muhammad alayhissalom ummatlaridan qilib yaratgan ekan, u zotga hamdlar bo'lsin deymiz. Alloh taologa hamdlar aytganimizdan keyin albatta payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar aytamiz. Alloh azza va jalla u muhtaram zotni durud va salovatlarga ko'mib yuborsin. Haq yo'lga yurib Nabi alayhissalomga ergashgan zotlarga Alloh subhanahu va taoloning rahmatlari yog'ilsin. Assalomu alaykum ahli iymon, ahli tavhid birodarlar. Hayotini din yo'lida xizmat qilishga bag'ishlagan dindoshlar, muborak juma tongini yana sizlar bilan iymonlashgan holda qarshi oldik. Buning uchun buyuk Rabbimizga hamdlar aytamiz. assalomu alaykum iymon lazzatini topgan, ibodat rohatini tushunib yetgan musulmon aka-uka, opa-singillar. Mana har galgidek jumadan jumagacha radio dasturimiz bilan yana sizlarning xonadoningiz mehmoni bo'lib turibmiz. Shunday onlarga yetkizgan Robbimizga shukronalar bo'lsin. Alloh taolo xayrli amallaringizni qabul qilsin. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qilganlar. Sizlarning birovingiz to o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ham ravo ko'rmaguniga qadar iymonli bo'la olmaydi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Muoz radhiyallohu anhu dedilar: Men payg'ambar alayhi salomdan eng afzal iymon haqida so'radim. U kishi bunday javob berdilar: O'zing uchun yaxshi ko'rgan narsani boshqa odamlarga ham istashing va o'zingga xohlamagan narsani boshqalarga ham xohlamasliging. Iymon Ahmad rivoyati. Komil musulmon tabiatida quyidagi oliy sifatlar o'z o'rnini topadi. O'zi uchun xohlaydigan xayrli, halol narsalarni va toat ibodat amallarini birodarlarga ham ilinish. O'zining boshiga tushishni istamagan yomonlik va masiyatdan birodarlarining ham omon yurishini tilamoq. O'zi uchun birovlardan insof, adolat talab qilganidek, boshqalarga nisbatan ham hamisha adolatli bo'lib, ularning haq huquqlarini ham to'la ado etish.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 va Iyosni Basraga qozi etib tayinladi. Fidoi birodarlarimizdan yana birining qilgan qurbonligi va bahotir amuxtani ta'limoti nizomi Men e'dod qilish uchun ota-onam, qarindosh urug'larimni tark etib, bu hijrat diyoriga yetib keldim. Mu'minlarga hokisor bo'lishni o'rganaylik. Shuni yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Mu'minlarga mu'minlar, Tokisor deganda, ya'ni oyoq osti bo'lgan narsa tushunilmasligi kerak. Sahiyonist yahudiylar bitiklarining davomi. Hozirda esa bir xonadonning hamma erkak u xotinlari birdan ishlashsa-da, baribir topgan tutganlari ro'zg'orlariga yetmay turaveradi. Muxlislarimizdan kelgan xatlar va she'rlardan parcha. tashqarida bizga qanday yumush bo'lsa, aytinglar, bajaramiz deganlar ham bor. Xullas, muxlislarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari. Yos ibn Muaviya al-Muzani Amrning mardligi, Xotimning sahovati, Ahnafning halimligi, Iyosning zakovati Abu Tammam Mo'minlarning amiri Umar ibn Abdulaziz tunni mijja qoqmay bezovtananib o'tkazdi. Damashqning bu sovuq kechasida uning uyqusini qochirgan, uni mashg'ul qilgan ish Basra ahli o'rtasida adolat tarozisini qoyim qiladigan, ularga Allohning kitobi bilan hukm qiladigan, haqni barpo qilishda uni qo'rquv va rag'bat ushlamaydigan qozini tanlash edi. O'ylay-o'ylay ixtiyori ikki kishiga to'xtadi. Ikkalalari ham dinda olim, haqda salobatli, teran fikrli, o'tkir nazar va fahmu farosatli bo'lib, bu sifatlarda ular bamisoli egzaklardek o'xshash edilar. Xalifa ularning birida boshqasidan oshiqcha bir fazilatni topsa, buning muqobilida boshqasidan ham bunga barobar keladigan fazilatni topar edi. Tong otgach, Damashqda hozir bo'lgan Iroqdagi valisi Adi ibn Artoqni chaqirib, Yos ibn Muaviya al-Muzani va Qosim ibn Robiya al-Horisi bilan suhbatlashib, ikkisidan birini Basraga qozi qilib tayinlagin, deb amr qildi. Vali xo'p bo'ladi, ey Amirul Mu'minin, dedi. Adi ibn Artoq Yos va Qosimni chaqirtirib, mu'minlarning amiri Allah umrlarini ziyoda qilsin. Ikkingizdan biringizni Basraga qozi etib tayinlashimga amr qildilar. Xo'sh, nima deysizlar? dedi. Ulardan har birlari birodarlarning fazilatlari, ilmi va bilimini zikr qilishib, bu mansabga haqliroq ekanini aytishdi. Bu bilan masala hal bo'lmasligini ko'rgan vali bu majlisdan to masalani hal qilmaguningizcha chiqmaysiz deb qat'iy so'z aytgach, Iyos so'z boshladi. Ey amir, siz men va Qosim haqida Iroqning ikki olimi Hasan Basri va Muhammad ibn Sirindan so'rang. Ana ular bizning o'rtamizda ajrim qilishga eng qodir kishilardir, dedi. Bu ikki ulug'lar bilan Qosimning bordi keldisi bo'lib, Yosning ular bilan hech aloqasi yo'q edi. Qosim Yosning tadbirini tushundi. Agar amir ular bilan maslahatlashsa, ular albatta Qosimni tayinlashga maslahat berishadi. Shunda Qosim amirga so'z qotdi. Ey amir, men haqimda ham, Iyos haqida ham hech kimdan so'ramang. Ey amir, Allohga qasam ichib aytaman. Iyos mendan Allohning dinida bilimliroq va qozilik ishlarida olimroqdir. Agar men bu qasamimda yolg'on so'zlayotgan bo'lsam, mendek so'zida yolg'on aralashtiradigan kishini qozilikka tayinlash durust bo'lmaydi. Agar men bu qasamimda rostgo'y bo'lsam, haqli odamni qo'yib, haqsiz odamni tayinlash ham durust bo'lmas. Shunda Ayos valiga: "Ey amir, siz bir kishini chaqirib, unga qozilikni taklif qilishingiz bilan uni jahannam chetiga olib borib qo'ydingiz. Endi u yolg'on qasam ichib bo'lsa ham o'zini bundan xalos qilmoqda. Keyin yolg'on qasam ichgani uchun Allohga istig'for aytib tavba qiladi va qo'rqgan narsasidan o'zini qutqarib qoladi, dedi. Shunda Adi shuni fahmlagan sizdek zakovat sohibi qozilikka haqliroq va loyiqroqdir dedi va Iyosni Basraga qozi etib tayinladi. Umar ibn Abdulazizdek zohid xalifa Basraga qozi bo'lishni ixtiyor etgan Bu kishi kim bo'ldi ekan? Xotamtoyning sahiyligi, Ahnafning halimligi va Amr ibn Ma'd Karibning mardligida zarbul masal qilingani kabi uning zakovati va va farosati haqida zarbul masal qilingan bu kishi kim o'zi? Kelinglar bu kishining hayotini boshidan o'rganamiz. Zero uning hayoti nodir hodisalarga boy, qiziqarli hayotdir. Iyos ibn Muaviya ibn Qurra al-Muzani hijratning 46-yili Najdning Yamoma mintaqasida dunyoga keldi. Oilasi bilan Basraga ko'chib, shu yerda o'sib ulg'ayib, ta'lim tarbiya oldi. O'smirlik chog'ida u Damashqqa ham tez-tez qatnab, hayot bo'lgan sahobai kiromlar va ulug' tobiinlardan dars oldi. Muzaniylik bu bolada bolalik chog'idanoq ulug'vorlik va zakovat alomatlari zohir bo'lib, bu haqdagi xabarlar va nodir hodisalar odamlar orasida aylanib yurar edi. Shulardan biri Iyos ahli zimmalardan bo'lgan bir yahudiyda hisob ilmini ta'lim olardi. Bir kuni muallimining oldiga yahudi do'stlari jamlanib, din haqida gaplashib o'tirishdi. Ularning nazaridan chetda qolgan Iyos esa sukut saqlab, ularning so'zlarini tinglab o'tirardi. Muallim do'stlariga musulmonlardan ajablanmaysizmi? Ular jannatda turli taomlar yeyishar, ammo qazoi hojat qilmas emishlar, dedi. Shunda Iyos muallimga qarab, "Siz ajablanayotgan ish haqida gapirsam maylimi?" dedi. "Mayli gapir", dedi muallim. Iyos, "Shu dunyoda yilgan har bir narsa chiqindi bo'lib hojatda chiqib ketadimi? Yo'q. Unda chiqmaydigani qayerga ketadi? Jismga oziqi bo'lib singib ketadi. Shu dunyoning o'zida yeganlarimizning ba'zisi jismimizga oziqa bo'lib singib ketar ekan, jannatda uning hammasi oziqa bo'lib singib ketishidan nega ajablanasiz? Muallim qo'li bilan unga ishora qilib, "Hay yashamagur sen bola", deb qo'ydi. Iyos yildan yil ulg'aygan sari uning zakovat haqidagi xabarlar ham ulg'ayaverdi. Rivoyat qilinishicha, Iyos o'spirinlik chog'ida Damashqqa keldi. Ittifoqo u yerda Damashq ahlidan bo'lgan bir qariya bilan bir haq ustida tortishib qoladi. Uni hujjat bilan qoniqtira olmagach, qozining huzuriga boradilar. Qozining huzurida Iyos biroz qizishib, davolashayotgan qariyaga baland ovozda gapirib yubordi. Shunda qozi "Ovozingni pastroq ey bola. Sening qarshingda yoshi va qadri katta inson turibdi" dedi. Iyos, lekin haqiqat undan-da kattaroqdir. Qozining jahli chiqib, "Jim bo'l" dedi. Iyos, "Men jim bo'lsam, mening hujjatimni kim gapiradi?" dedi. Qozining g'azabi ziyodalashib, "Qozixonaga kirganingdan beri faqat botil so'zlarni so'zlayapsan-a?" Iyos Allohdan o'zga haq iloh yo'qdir, u yagonadir, shirigi yo'qdir. Bu haqmi yoki botilmi? Qozi g'azabdan tushib, haq haq Ka'baning Robbiga qasamki haq dedi. Muzallik bu yigit ilm tahsil qilishga astoydil kirishib, Alloh nasib etganicha undan qoniqib-qoniqib simirdi. Hatto u ilmda katta darajaga erishdi. Yosh bo'lishiga qaramay, kattalar unga bo'ysunar, uni o'zlariga imom qilib, orqasidan iqtido qilishar va qo'lida shogird bo'lib ta'lim olishar edi. Yillarning birida Abdulmalik ibn Marvon xalifa bo'lishidan avval Basraga kelganida to'rtta yashil choponli, soqolli qorilarning oldida hali mo'ylabi sabza urmagan Iyosning ularga imom bo'lib namoz o'qimoqchi ekanini ko'rib, mana bu soqol egalariga ajab. Ichlarida o'zlariga peshvo qilishga loyiq Biron yoshi katta olim yo'qmiki, mana bu yosh bolani o'tkazibdilar. So'ngra Iyosga qarab, "Hoy bola, yoshing nechida?" deb so'radi. Iyos, "Yoshimmi? Yoshim Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumolar bo'lgan lashkarga amir etib tayinlangan Usoma ibn Zaydning yoshida" deb javob berdi. Bu javobdan lol qolgan Abdul Malik ibn Marvon Barakalloh. O'taver bolam. o'taver, dedi. Yillarning birida odamlar ulug' sahobiy Anas ibn Malik radhiyallohu anhu boshchiligida Ramazon hilolini ko'rish uchun ochiq kenglikka chiqdilar. U o'sha kunlarda 100 yoshni qarshilagan edi. Hamma osmonga tikilgan, oyni qidirgan, hech kim ko'rmayotgan damda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu osmonga tikilib, "Men ko'ryapman, hov ana oy, "Hov, ana" deb qo'llari bilan ishora qildilar. Biroq hech kim uni ko'rmadi. Hamma osmonga qaraganda farosatli Iyos Anas radhiyallohu anhu ga qaradi. Qarasa, qoshlarining uzun bir tolasi ko'zlariga tushib turgan ekan. Odob bilan izin so'rab, qoshlarini silab to'g'rilab qo'ydi va "Ey Rasulullohning sohibi, endi qarangchi" dedi. Anas radhiyallohu anhu osmonga tikilib qarab, "Yo'q, endi ko'rmayapman dedilar. Yos ibn Moviya al-Muzaniyning zakovati haqidagi xabarlar tarqalganda tarqaldi. Odamlar uning huzuriga har taraflardan kelib, o'zlarining ilm va din ishlaridagi mushkullarini arz qilar, ba'zilar ma'rifatni istasalar, ba'zilar esa ojiz qoldirish, botil narsalarda tortishishni xohlardilar. Shunday voqealardan kunlarning birida bir qabila raisi kelib, Ey Abu Voyila, bu Yos ibn Muoviyaning kunyasi edi. Muskir mast qiluvchi ichimlik haqida nima deysiz? dedi. Yos ibn Muoviya haromdir. Nega harom bo'ladi? Axir u olovda qaynatilgan suv va mevadan tarkib topgan bo'lsa, bularning hammasi halol narsalar emasmi? Gapirib bo'ldingmi, ey rais, yoki yana gaping bormi? Gapirib bo'ldim. Agar bir xovuch suv olib, Uni yuzingga sepsam, og'ritadimi? Yo'q, og'ritmaydi. Agar bir siqim tuproq olib, yuzingga sochsamchi, og'ritadimi? Yo'q, og'ritmaydi. Agar bir siqim somon olib, yuzingga otsam, og'ritadimi? Yo'q, og'ritmaydi. Endi aytchi, shu tuproqni olib, unga somonni aralashtirib, ustidan suv solib, guvala qilsam va uni quyoshda quritsam, keyin u bilan yuzingga ursam, og'ritadimi? ha og'ritadi, o'ldirib qo'yish ham mumkin. Mast qiluvchi ichimlikning hukmi ham xuddi shunday. Uning ham bo'laklari jamlanib achitilsa harom bo'ladi. Iyos ibn Moviya qozilik vazifasiga tayinlangach, uning zakovatining ochilmagan qirralari, tadbirining kengligi va haqiqatni ochishdagi nodir mahorati zohir bo'la boshladi. Shulardan ikki kishi davolashib, uning huzuriga kelishdi. Ulardan biri ikkinchisiga ma'lum miqdordagi molni omonat qoldirgani, endi shu omonatni qaytarib berishni so'raganida inkor qilayotganini aytdi. Iyos ibn Muaviya inkor qiluvchi kishidan omonatni so'ragan edilar, u yana inkor qilib Da'vogarning hujjati bo'lsa, olib kelsin. Bo'lmasa qasam ichishdan boshqa mening ustimda haqqi yo'qdir, dedi. Iyos ibn Moviya qasam bilan birovning moli nohaq yeb ketilishidan qo'rqib, Da'vogarga qaysi joyda molingni omonat bergan eding? Da'vogar falon joyda dedi. Iyos ibn Moviya o'sha yerda nima bor edi? Da'vogar katta bir daraxt bor edi. Daraxtning soyasi ostida o'tirib taomlandik. So'ng ketishimizdan oldin omonatni berdim, dedi. Iyos ibn Moviya o'sha daraxtning oldiga qaytib bor. Shoyat daraxt senga molingni qayerga qo'yganingni va nima qilganingni eslatsa, keyin huzurimga qaytib kelib, nima hol bo'lganini menga aytasan, dedi. Da'vogar ketgach, Iyos ibn Moviya omonatni inkor qilayotgan kishiga qarab, da'vogar qaytguniga qadar bu yerda o'tira tur, dedi va huzurida o'z navbatini kutib turgan boshqa da'vogarlarga yuzlanib, ularni eshita ketdi. Biroq omonatni inkor qilayotgan kishidan nazarini uzmay, ko'zining qiri bilan uni kuzatib turdi. Biroz vaqt o'tgach, uni xotirjam, beparvo o'tirganini ko'rib, to'satdan "Nima deb o'ylaysan? Da'vogar senga omoratni bergan joyga yetib bordimikan?" deb so'radi. U kishi o'zi bilmagan holda o'ylamay, "Yo'q, hali yetib bormagan bo'lsa kerak. U yer ancha uzoq" deb qo'ydi. Shunda Iyos ibn Moviya: "Ey Allohning dushmani, omonatni inkor qilasan, ammo uni qayerda olganingni bilasan. Allohga qasamki, sen xoinsan" dedi. U kishi hayratda dahshatlanib jim bo'lib qoldi va xiyonat qilganiga iqror bo'ldi. Iyos ibn Moviya uni da'vogar kelguniga qadar ushlab turdi va omonatni qaytarib berishga amr qildi. Yana shunday voqealardan biri ikki kishi erkaklar boshlariga tashlab yuradigan ikki ro'mol ustida tortishib Iyos ibn Moviyaning huzuriga da'volashib keldilar. Ro'mollarning biri yashil rangli, qimmatbaho yangi ro'mol, ikkinchisi esa qizil rangli eski ro'mol edi. Da'vogar so'z boshladi. Cho'milish uchun kiyimlarimni yechib hovuzga tushdim. Ro'molimni hovuzning chetiga kiyimlarim yoniga qo'ygan edim. Bu kishi keldi va o'zining qizil ro'molini mening ro'molim yoniga qo'yib, hovuzga tushib cho'mildi. Keyin mendan avval hovuzdan chiqdi va kiyimlarini kiyib, mening ro'molimni boshiga tashlab ketib qoldi. Orqasidan yugurib, "Hoy birodar, axir bu mening romolim-ku, qaytarib bering" deb aytgan edim, bu uning romoli ekanini aytmoqda. Iyos gumondorga qarab, "Sen nima deysan? Romol meniki, mana qo'limda turibdi." dedi. Da'vogarga "Romol seniki ekaniga hujjating bormi?" deb so'ragan edi. Da'vogar "Yo'q" deb javob berdi. Shunda Iyos xodimlardan biriga "Menga taroq olib keling. deb amr qildi. Taroq olib kelingach, davolashayotgan ikki kishining sochlarini taradi. Birining sochidan qizil tolalar, boshqasidan esa yashil tolalar chiqdi. Sochidan qizil tolalar chiqqan kishiga qizil ro'molni, yashil tolalar chiqqan kishiga yashil ro'molni berishga hukm qildi. Iyos ibn Muaviya al-Muzanining farosati va zakovatining o'tkirligiga dalolat qiluvchi voqealardan yana biri Kufa shahrida odamlarga o'zini taqvoli, solih qilib ko'rsatadigan bir kishi bor edi. Bu kishi haqidagi maqtovlar va unga ishonuvchilar ko'payib ketdi. Odamlar safar qilmoqchi bo'lsalar, mollarini unga omonat qoldiradigan, ajallari yaqinlashib qolganini sezganlar esa bolalariga uni vasiy qilib qoldiradigan bo'lishdi. Kunlarning birida bir kishi kelib, unga o'zining bir qancha molini omonat qoldirib ketdi. keyin qaytib kelib, molini qaytarib berishini so'raganida u inkor qildi. Bu holdan hayron qolgan kishi nima qilarini bilmay, axira qozi Iyosning huzuriga borib, arzini bayon qildi. Iyos unga: "Meni huzurimga shikoyat qilib kelishingni unga aytganmiding?" deb so'radi. Shikoyatchi: "Yo'q" dedi. Iyos ibn Moviya: "Hozir ketaver. ertaga huzurimga yana kelgin deb tayinlab, haligi omonatdor deb tanilgan kishini chaqirtirdi. U kelgach, unga mening huzurimda qarovchisi yo'q yetim bolalarning ko'pgina mollari yig'ilib qoldi. Shuni senga topshirishni va yetim bolalarga seni vasiy qilishni ixtiyor etdim. Shunga vaqting bemalol va joying ishonchlimi? deb so'radi. U: "Ha, bemalol muhtaram qozi" deb javob berdi. Iyoz Unday bo'lsa, molni saqlashga joy hozirlab, Indinga molni ko'tarib ketishga hammollar bilan kelgin, dedi. Ertasiga talabga binoan shikoyatchi keldi. Iyos, hozir sen uning oldiga borgin. Yana bir bor molingni qaytarib berishini talab qil. Agar yana inkor qilsa, qoziga shikoyat qilaman deb ayt, dedi. Shikoyatchi borib, undan molini qaytarishni talab qilganida, u hech qanday omonat olmaganini aytib, molni berishdan bosh tortdi. Shunda shikoyatchi Iyos aytganidek, "Unday bo'lsa, qoziga shikoyat qilaman", dedi. Bu so'zni eshitishi bilanoq omonatini qaytarib berdi va ko'nglini ham ko'tarib qo'ydi. Shikoyatchi Iyosning huzuriga qaytib, "U omonatimni qaytarib berdi. Allah sizni yaxshi mukofotlar bilan mukofotlasin, deb minnatdorchilik bildirdi. Va'dalashilgan kunda o'zini omonatdor qilib ko'rsatib yurgan kishi bir qancha hammollar bilan qozining oldiga kelganida Iyos ibn Moviya uning kirdikorlarini fosh qilib sharmanda qildi va sen qanday yomon odamsan, ey Allohning dushmani, dunyo topish uchun dinni qopqon qilib olibsan-a? deb uni koyidi. Ayos ibn Moviya o'tkir zakovati, topqirligi va hozir javobligiga qaramay, ba'zida uni hujjat bilan qoniqtirib, chorasiz qoldirganlar ham bo'lgan. U o'zi haqida hikoya qilib dedi: "Meni birov mag'lub qila olmagan edi, ammo bir kishigina bunga muvaffaq bo'ldi. Bir kuni Basrada qozixonada edim. Huzurimga bir guvohni olib kelishdi. U falon bog' falonchining bog'i ekaniga guvohligini aytib, bog'ning hududini belgilab berdi. Men uning guvohligini tekshirib, bog'ning ichida qancha daraxti bor deb so'radim. U bir oz boshini ham qilib turib, so'ng boshini ko'tarib dedi: "Muhtaram qozi, necha yildan beri shu xonada qozilik qiladilar?" dedi. Men faloncha yildan beri dedim. U, "Unda aytingchi, shu shiftning vassa juftlari nechta?" dedi. men bilmadim va unga sen haqsan deb uning guvohligini qabul qildim. Iyos ibn Muaviya yoshlari 76 ga yetganda tush ko'rdilar. Tushlarida otalari va o'zlari ot minib yonma-yon borar, na otalari va na o'zlari o'tib ketmay barobar ketishayotgan ekan. Otalari 76 yoshda vafot qilgan edilar. Shu kechada Yos ibn Moviya ahli oilasiga Bu kecha qanday kechaligini bilasizmi? dedilar. Ular yo'q deb javob berishdi. Ayos ibn Moviya bu kecha otamning umrlari nihoyasiga yetgan kechadir, dedilar va tongga yetmay shu kechada vafot etdilar. Qozi Iyosni Alloh o'z rahmatiga olsin. Dar haqiqat o'z zamonasining zakovat va farosatda hamda haqni bilish va unga yetishdagi nodir shaxslardan biri edi. Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radioyimizda qo'yilgan kechki dasturlarni yodimizga tushirish uchun hafta nomamizga o'taylik. Juma ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars qildilar lekin yoshi ulg'aygan kishilar umrining qismiga qarasa hammasi dunyo bilan g'arq bo'lgan dunyo bo'lsa ular afsus yeb o'tirib turgan kishilar yaxshiroq anglaydi Allohning yo'lida kurashgan kishilar, ular dunyoda da ham hech qanday kam bo'lishmaydilar. Ular mukarram holatda yashashadilar. Ammo dunyoni faqat maqsad qilib yashagan kishilar shunday xor bo'lishadilarki, xorliklarni ham sezmaydigan xor bo'lib yashashadilar. Buni hatto oddiy kimsalar ham ularni xor bo'lganligini ko'rib turgan soatda ular o'zlarini aziz bo'lib yashayapman deb hayol qilishadilar dunyoda bundan katta xorlik yo'q birodarlar xor oddiy bir kimsalar uning xorligini ko'rsayu o'zi o'zini xorligini ko'rmasdan balki bu xorlikni azizlik deb yashayotgani bu kimsadaqa xor kishi yo'q dunyoda shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar va aytib o'tdik hozir hamma labbayk allohumma labbayk deyapkan labbayk deyishdan murod nima innal hamda wan ni'mat wan ni'mata laka wal mulk hamd senga xos ne'matlar hammasi saniki va mulk hammasi saniki deyapti u yerda 2 milliondan ortiq kishi. Lekin haqiqatda shunaqami? Ham haqiqatda Alloh taolaga aytilyaptimi bugun? Mulk haqiqatda Alloh taolaningkimi? Biz ha deymiz. Lekin 6 milliard bashariyat bugun bu mulkni George Bushga hoslayapti-ku. Amerikaga hoslayapti-ku. Bu kezib bu. Yolg'on gap gapirilyapti bu yerda. Valakal mulk, mulk sening uchun, hukm sening uchun deyilayotgan bo'lsa, bugun qani qaysi diyorda, qaysi shaharda, qaysi mamlakatda ana shu mulk, ana shu hukm Alloh taolo uchun isbotlanyapti. Bormi shunaqa mulk? Yo'q, javob yo'q bunga. yakshanba jurnalni sonqilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni sonqilingan ko'p sonli Dimashq hozir mavjud uning sharqiy mintaqasi mavjud oq minora bu ham hozir mavjud Isa alayhisalom Dimashqning sharqiy tomonidagi oq minoraga nozil bo'lganda Lud nomli darvoza oldida Dajjolga yetib boradi va Dajjolni mana shu darvoza oldida qatl qiladi. Yuqorida aytib o'tildiki, Lud bu Shom diyoridagi darvoza nomi. Bu yerda sayohatdan murod jihoddir. Sayohatchilar esa mujohidlardir. Imom Abu Dovud, Bayhaqi va Hokim Abu Umoma Bohili radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatlarda shunday deyilgan. Sahobalardan biri sayohat qilish uchun izn so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inna siyahata ummati al-jihad fi sabilillah. Mening ummatimning sayohati Alloh yo'lidagi jihoddan iboratdir deb javob berdilar. haligi ipdan yana solib turib do'mbira bura turib qo'limni oyog'imni ochib arbitga o'tirishdi sekin chiqqanda assalomu alaykum desam bunaqa rostdan ochdingmi dedi qulplab keldingmi qulplab keldim deyapti rostdan qulplagan men hozir qulp solib keldim deyapti undan keyin bo'pti men ketaveray desam bor ketaver dedi hazillashyapti e, men ham eshikka qarab yurdim haydar yurib ketyapmikin hozir hozir to'xta deydi sekin sekin ketyapti indamaydi dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon xilofat bor ekan musulmonlar davlati bor ekan ular islom markaziga xorizor bo'lib jizya to'lab yashashga majbur bo'lishar edi chunki xilofat bor ekan musulmon diyorida musulmonga biror bir g'ayridin teng huquqli bo'lishligi mumkin emas edi. Shuning uchun ularni salomlariga Ali olinmasdi, ularni uyi musulmonlarning uyidan baland bo'lishi mumkin emas edi. Musulmonlarga o'xshab egalli ulov minishliklari mumkin emas edi. Musulmon piyoda bo'lsa, uni yonidan ulov minib, ular o'tisha olmas edi. musulmon yo'ldan o'tsa, ular yo'l chetiga o'tib, musulmonga yo'lning o'rtasini bo'shatib berishliklari kerak edi. Keyin kechalarda ham ular musulmondan ajrab turishliklari uchun xos rangli belvoqlar va shuningdek arqalariga lattalar bog'lab olishliklari kerak edi. seyshanba unutmaslar seni xotirda ul paymonlaring bordur nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur bu ia karimov hukumati qayerda og'dubchalikni ko'rsa ushlab ketishining guvohi bo'lgan edik bu kofirlarning qiliqlari 100 yildan narda ham xuddi shunday bo'lgan ekan o'sha vaqtda kimligidan qat'i nazar oq do'ppi kiygan bo'lsa, istidod soldatlari seniki eshon deb tutib urar edi. O'zbekchani bilishmas edi. Bu rus bosqinchi askarlari shunchalik ayta olardi. Ya'niki seniki eshon, ya'ni sen eshonniki degani edi bu. yoki salla qo'ygan kishi uchrasa, uni albatta do'kchi eshonning muridi gumon qilib, tutib so'roqsiz qamar edi. Shuning uchun shahar mehnatkashlari va rasmiy fuqarolari hech sallasi bilan bozorga chiqolmay qoldi. Oq do'ppi degan narsaning urug'i qolmadi. Kimda bo'lsa, kuydirib yo'qotdi. Çarşembe Zindan duvarları okşar başımı Hicret yollarında çıplak ayakla Ana hastanet Sabit, adına etkendi Bu kişi Kolu kılıçlı uçlanmaydı. Korkak düşmanı körse kolu ayağa katıp kalır. Cenk kılanmaydı. Tabiatı şunu. Allah da şunu yaptı. Lakin dili şunday ütküreken bitta şiir aytib qo'ysa, hemen mushriklarning afti qip-qizil bo'lib, ruhiyati düşüb jang haleti holatga Allah Alloh şunu shuni aytib Şunun için biz biz ki şu dünya üstüde alimler kup bu cihat meselesini cimbaladılar. allah Teala onlarda hakikatli yaptırışını ispatlasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cahidu bi ammalikum ve anfusikum ve elsinetikum ve dilleriniz bilen ham cihat kılın. Koymayın. Gücünüz, takatiniz nime yetse şu bilen cihat kılın diyor. Mayli mal cinayet mi yapsınız mı? Nefsiniz bilen cihat kılan mı yapsınız mı? Diliniz bilen cihat kılın. payshanba shu nomni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli shu nomni son qilingan ko'p sonli oyati karimada zikr qilingan muhim jumlasi mana bu ikkita ma'noni anglatadi birinchi ma'no bu misli ko'rilmagan katta hayvon odamlar tushunadigan tilda har bir millat, har bir ummat, har bir qavm tilida ular tushunadigan tilda ularga so'zlaydi, gapiradi. Bu esa odatga xilof holatdir. Chunki hayvon gapirmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ashablardan sizlardan kim o'rnidan turib namoz boshlab, ro'zador bo'lgan holda to umrining oxirigacha namozini to'xtatmay, ro'zasini ochmay davom etishga qodir dedilar. Ular bunga kim qodir bo'lardi ey Abu Hurayra dedilar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Alloh yo'lidagi mujohidning uyqusi bundan ko'ra afzaldir dedilar. Ibn Muborak jihod kitobida. Yana bitta moshinada dedim, Nizomiy mashinada nima o'tadi? Ular Amerikan sposika edi. Hammasi sap sariq. Endi ochkilarni qo'yib shunaqa o'tsa-da, u haligi pavji emas. Panjobiylarga ham umuman o'xshamaydi. Oppoq sap sariq rusdaqa ham emas dedi. Shu ular ham bor dedi. Mana o'nta xohlaganingizni qiling dedi. Ixtiyoringni portlatasan Buni qayda qilish mumkin? Yo'l bor yo'lga bordik. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا Ey birodar bu dunyoni kelar bir kun adog'i Garchi bu kun chamanlarga to'lsa ham bog'irog'i u kun osmon zaiflatsa o'chib nurli chirog'i qadam tashlab hisobotga ketish bordir birodar u kun endi quyosh qayta joylasholmas tokiga u kun hatto jonivorlar qolishgaylar xokiga u kun o'tkirtiq qadalsa baland osmon chokiga yaratganga o'zni taslim etish bordir birodar u kun changday to'zg'igaylar viqor tutgan qoyalar hayot kutgan go'daklarga kerak bo'lmas loyalar bir biriga g'azab aylar qadrdon hamsoyalar u kun jazo mukofotga yetish bordir birodar u kun qavmi qarindoshdan mehr ko'rmoq qayoqda u kun bog'u chamonzorlar kezib yurmoq qayoqda har kabira gunohlarga yurib borgan oyoqda mayin qildek pul sirotdan o'tish bordir birodar u kun odil qaror ko'rgay kimki kimdan norozi amallarni o'lchamoqqa keltirilgay tarozi yashab o'tgan har basharga kelsa amal qog'ozi o'shal onda yutqazish yo yutish bordir birodar Endi fidoi Hamidulloh birodarimiz haqida va u kishining fidoilik qilishdan oldin aytib qoldirgan vasiyatlarini tinglaymiz. Millionlab hojilar haj ibodatini bajarish uchun eginlariga kafan kiyib, labbayka Allohumma labbayk aytayotgan kunlari baxtli mujohidlarimizdan ba'zilari jihod ibodatini ado qilish uchun xuddi shunday labbay deya egnilariga portlatkich moddani kiydilar. 17 oktyabr 2013-yil barcha musulmonlar juma namozi uchun ham Robbilari bilan muloqot qilish maqsadida pokiza kiyimlarini kiyib borganlarida fidoi birodarimiz Robbimizni rozi qilish maqsadida portlovchi kiyimini kiyib namoz o'qib duo qildi Allohning dushmanlari jamlangan tomonga qarab yo'l oldi. Afg'onistonning Farvon viloyatidagi Bagram aeroportini hadaf qilib borgan O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi birodarimiz Hamidulloh amerikaliklarning harbiy kolonnasiga qarshi fidoilik amaliyotini amalga oshirdi. Kuchli portlash vujudga kelib, askolkalarga to'lgan havo tezligi natijasida 15 ta amerikalik va 2 ta mahalliy murtatlar jasadlari har tarafga sochilib ketgan. ikkita harbiy avtoulov ham yaroqsiz holga kelib qolgan. Hozir Shahid Hamidulloh birodarimizning so'zlarini eshittirib o'tamiz. Nahmaduhu nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Alloh mutaol Qur'oni Majid mora amr kada taba hamray kufar jihad mubarza namayim. Alloh taolo bizlarni hamma kofirlarga qarshi jihad qilishga buyurdi. Bugungi kunimizda Amerika musulmonlar yurtiga kirib tajovuzlar qildi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hurmatlari oyoq osti qilindi. Kitobimiz Qur'oni Karimni o'tda yoqishdi. Muslima opa-singillarimizning nomuslarini toptab, iffatlariga tegishdi. Bunday vaqtda bizlarga jihad farz ayndir. Va men Alloh azza va jallaning bu jihad amriga labbay deb tayyor bo'ldim. امروز امریکا ممالک اسلامی را در نهایت ضعیفی قرار داده و بالای مسلمان ها هجوم آورده و به شأن رسول معظم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم توهین کرده و قرآن مسلمانان را به آتش کشیده و زنهای مسلمان ها را بیعفت کرده و به ناموس خواهران اسلامی ما تجاوز نمودند الله متعال ما را امر کرده که در این وقت جهاد بالای شما فرض عین است پس بدین لحاظ من به فرمان زلجلال لبیک گفته راه جهاد را انتخاب نمودم xotir ta'limot Men e'dod qilish uchun ota-onam, qarindosh urug'larimni tark etib, bu hijrat diyoriga yetib keldim va mana hozir fidoilik amaliyotiga tayyor bo'lib turibman. Men o'z qonimni to'kishim bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning, Qur'onimning, musulmon opa-singillarimning va shahid qilingan birodarlarimning qasosini olaman. муҳаббати фадару мадари хеш ва қомро тар намуда, роҳи урбати ва ҳиҷратро масири худ қарор дода ва ба амалияти истишодӣ омода шудам. То ки ба вастаи резандани хуни худ интиқами Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламро, интиқами Қуръонро, интиқами мадару ва хоҳарони исломӣ ва интиқами шаҳодаи гулгун кафани исломро бигирам. Чунончи ки Аллоҳ мутаал дар ин бора меҳрабонӣ мекунад ки Alloh taolo Qur'on Karimda marhamat qiladi. Albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini ulardan jannat barobariga sotib oldi. Ular Alloh yo'lida jang qilish bilan kofirlarni o'ldiradilar va o'zlari ham Alloh uchun shahid bo'lib o'ldiriladilar. Bunday mu'minlarga jannat berilishiga Alloh Tavrot, Injil va Qur'onda o'zining haq va'dasini bergandir. Allohdan ham ahdiga vafodorroq kim bor? Bas ey mu'minlar, qilgan bu savdolaringizdan shod bo'lingiz. Mana shu haqiqiy buyuk saodatdir. الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم نصیحتی من به امتی اسلام این است که امروز در افغانستان و غیر ممالک اسلامی کفار و متحدینش دست به هم کرده هجوم آورده اند در این مورد الله تعالی می فرماید که کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى Endi islom ummatiga nasihatim shuki, bugun kufr ittihodi musulmonlar diyoriga bostirib kirishdi. Alloh taolo marhamat qiladi. Ey mu'minlar, Garchi sizlarga yoqmasada, kofirlarga qarshi jang qilishingiz farz qilindi. Zotan sizlar o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan narsani yoqtirmasligingiz va sizlar uchun yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rishingiz mumkin. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Bugungi kunimizda ummatning har bir shaxsiga olim bo'ladimi, omiy bo'ladimi, mudarris bo'ladimi, ilm talibi bo'ladimi, ozod bo'ladimi, qul bo'ladimi, jihad qilish farz ayindir. Gapimning oxirida islom yigitlarini hijrat qilishga, e'dodga, kofirlarga qarshi jang qilib, yahud nasorolarni tormor qilishga da'vat qilaman. فرا گیرند و به خوبی علیه دشمنان اسلام جهاد نموده و یهود و نصارا را تار و مار نمایند و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین Shu kuni Shomga yaqin Qobulda ansorlarimizning afg'on toliblari tomonidan ham yana bir fidoyilik amaliyoti o'tkazilgan. Mana mujohidlarimizning qurbonliklari, mana jonni qurbon qilish. Allohim fidoyi shahidlarimizning qurbonliklarini qabul qil. Endi navbatni Ravoha birodarimizga beramiz. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi va man wala. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.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 Alloh subhanahu va taolo Allohni yaxshi ko'rgan Alloh ham yaxshi ko'rgan mu'minlarni sifatida bayon qilib, birinchi sifat azillatin alal mu'minin. Bu mu'minlarga xor. Zillatni lug'aviy ma'nosini xor bo'lishlik. Mo'minlarga xor, mo'minlarga hokisor. A'izzatin alal kafirin, kofirlarga esa izzatli. Lekin bu yerdagi azillat, ya'ni zillatni, xorlikni, hokisorlikni biz mu'minlarga oyog'ini ostida bo'lishlik degan ma'noda tushunmasligimiz kerak. Balki Alloh subhanahu va taolo ala kalimasi bilan keltiryaptiki alal mu'minin, ya'ni mu'minlar o'zlari oliy bo'lgan holatda mu'minlarga hokisor. O'zlari oliy bo'lgan holatda. Chunki ala kalimasi bilan keltiryapti. Undan keyingi kalimasi kalima ham alal kafirin, ya'ni kofirlarni ustiga izzatli. Shuni yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Mu'minlarga mu'minlar Hokisor deganda, ya'ni oyoq osti bo'lgan narsa tushunilmasligi kerak. Ma'lumki, mu'minlarga hokisor bo'lishlik, kofirlarga izzatli bo'lishlik bu muhabbat, ya'ni mu'min kishining Alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatini izhori. Chunki din islom izzat topishligi bu mu'minlarni izzat topishligi bilan bo'ladi. Din islom cho'qqilarga ko'tarilishligi, din bayrog'i oliy bo'lishligi musulmonlarni oliy bo'lishligi bo'ladi. Shuning uchun mu'minlarga hokisor bo'lishlik, kofirlarga izzatlik bo'lishlik bu mu'min kishini Allohga bo'lgan muhabbatiga dalil hisoblanadiki, Hafiz ibn Rajab o'zlarini Jami'ul Ulumi val Hikam kitoblarida bayon qilganidek, bu kishi aytadiki, Qachoniki mu'minlar Allohni yaxshi ko'rib, Allohni do'stlarini yaxshi ko'rsalar, Alloh subhanahu va taologa bu sababli yaqinlashsalar, Allohga qurbat hosil qilsalar, u mu'minlar bilan muhabbat, mehr oqibat asosida muomalat qilar ekan, ularga xorlik qanotini yozar ekan va undan keyin Allohni dushmanlariga bo'g'iz, ya'ni g'azablanishar ekan, u kofirlar bilan, Allah'ını dushmanlar bilan, qo'pollik bilan, shiddat bilan muamilet qilar ekan, mana bu narsa haqiqiy Allohga mahbub bo'lgan kishining ishidir. Mana bu narsa muhabbatni bir maromiga yetkazgan o'rinki, mu'min kishilar qilmoqligi kerak bo'lgan. Qurtubiy rahimahulloh bayon qilib, azilla kalimasini, ya'ni boyiga aytganimizdek azillatin mu'minlarga xor kalimasini shunday bayon qiladi. Azilla kalimasi qavm kalimasiga sifat bo'lib, shuningdek aizza kalimasi ham sifat bo'ladi. Ya'ni ma'nosi mu'minlarga rahimdir, mu'minlarga yumshoq, kofirlarga esa qattiq, kofirlarga rahum shavqat qilmaydigan qalbida rahim shavqat ushamaslik deb tafsir qilgan ekan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanki, azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin oyatida ular mu'minlar uchun, ya'ni u kishilar mu'minlarga hokisor bo'lgan kishilar, kofirlarga izzatli bo'lgan kishilarning go'yoki bu bu qilib turgan ishi otani bolaga bo'lgan mehr muhabbati, sayyidni o'zini quliga bo'lgan mehr muhabbatiga o'xshagan deb tafsir qilgan ekan. Endi aizzatin alal kafirin jumlasida esa kofirlarga izzatli degan jumlasida esa xuddi yirtqich hayvonni kushandasiga qanday bir rahm shafqatsiz bo'lib o'lja qilib ovlagan kabi musulmon kishi kofirga shunday shiddatli bo'lishligi deb aytgan ekan radhiyallohu anhu. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ashidda alal kuffari ruhama baynahum. Ashidda alal kuffari ruhama baynahum. Endi yuqorida aytib o'tganimizdek, bu umumiy mu'min musulmonlarga qaratilgan xitob bo'lsa, mu'min musulmonlar sifatlanishligi kerak bo'lgan sifat bo'lsa, Endi xususiyat tarafi mujohidlar. Bu oyatga dohildor bo'lgan kishilar xususiy jihatdan mujohidlar bo'ladi. Chunki jihad maydonlarida ko'rasiz, har xil qabilalardan, turlik-turlik mamlakatlardan, turlik-turlik jinslari bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan, urflari bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan toifalar birlikda jang qilgan o'rinlarni topasiz jihad maydonlarida. Chunki jihad siz o'zingiz yakka jihad qila olmaysiz. Albatta bir majmuaga muhtoj bo'lasizki, o'sha majmua yordamida jang qilinadi. Hech qanday inson aytmaydiki, bu shar'an ham to'g'ri kelmaydiki, inson o'zi yolg'iz holatda jihad qilishligi. Albatta bir majmuaga insonlar to'plamiga muhtoj bo'ladi jihad qilinishligi. Endi bu majmuani ichida har xil insonlar bor. Aytib o'tdik, dunyoni har chetidan jinslari har xil bo'lgan, urflari bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan, hatto lug'atlari ham boshqa-boshqa bo'lgan kishilar to'plangan o'rinda jang qilinadi. Endi bularning ichida ba'zilari luqmasi katta, ba'zilari luqmasi kichkina, ba'zilarini gapirishligi xususiyati boshqacha bo'lsa, ba'zilariniki boshqacha, ba'zilarning fe'li atvori yumshoq tabiatli bo'lsa, ba'zilarningki og'ir tabiatlik. Ba'zi kishilar tabiatan juda bir hazilkash bo'lsa, ba'zi kishilar tabiatan juda bir hazilni yomon ko'radigan, tabiatan qo'polroq kishilar bo'ladi. Endi mujohid odam bularga sabr qilmoqligi kerakki, haqiqiy mana bu sabr qilib turib bular bilan jihad qilishligi azillatin alal mu'minin bo'ladi. Mu'minlarga hokisor degan ma'nosi shu bo'ladi mujohid tarafga yo'llantirilgan ma'nosi. Abdulloh Azzam rahimahulloh bayon qiladiki, jihad qilgan kishi o'zi yakka jihad qila olmaydi. Endi bir majmuaga muhtoj bo'lgandan keyin majmuaning ichida har xil odam bo'ladi. Endi mujohid odam o'sha birga jihad qilib turgan kishilarni ichida go'yoki ko'r, go'yoki kar, go'yoki soqov bo'lmoqligi kerak. Faqat o'shalarni yaxshi tarafini ko'rmoqligi kerak deb Abdulloh Azzam rahimahulloh bayon qilgan ekan. Demak, haqiqiy mujohid odam azillatin alal mu'minin oyatiga dohildor bo'lishligini xohlasa, jamoat qatorida bo'lar ekan, albatta turgan jamiyatidagi mujohidlarni faqat yaxshi tarafini ko'rsin. Bo'lmasam jihad bo'lmaydi. Bo'lmasam ulfatlik bo'lmaydi. Bizi vazifamiz nima bo'ladi endi? Biror bir odamdan xato sodir bo'ladigan bo'lsa, albatta u xatoni eslatmoqligimiz kerak. Xatoligini balki bilmayotgandir. Eslatganimizdan keyin mu'min o'ziga o'sha tarafdan ibrat oladigan holati Alloh subhanahu va taolodan ofiyat so'rash kerak, suv xatoga voqi bo'lib qolishlikdan saqlashlik uchun. Nas'alullah subhanahu va taala as-salamata val afiya. Alloh subhanahu va taolodan salomat va ofiyat so'rashligimiz kerak bir xatoga voqi bo'lib qolish. Endi mujohidlar miqyosida yana aytib o'tamizki, o'rtalarimizda qo'pollik o'rtalarimizda yomon gumonlik vujudga kelmasligi kerak. Balki bu o'rtadagi ulfatlikni yo'qotib, hamjihatlikni qochiradigan narsa. Endi umumiy qo'pollikdan uzoq bo'lishlik, gapirishlikdagi qo'pollik, muomala qilishlikdagi qo'pollik, agar biror bir e, zarurat yuzasidan bir kishini biror yerga olib kelmoqchi bo'lsa, bular buni amr ma'ruf nahiy munkar bo'limi xodimlariga, xosatan o'zim va amr ma'ruf bo'limi xodimlariga aytamanki, har bir holatida, har bir ishida qo'pollikdan uzoq bo'lmoqligi kerak. Kalomda bo'lsin, fe'lda bo'lsin va amalda bo'lsin. Alloh subhanahu va taolodan afiyat so'ragan holatda Alloh subhanahu va taolodan tavfiq so'ragan holatda muomala qilmoqligi kerak. Va boshqa bo'limlar xodimlari ham Alloh subhanahu va taolodan madad so'ragan holatda kalomda, qovulda, fe'lda qo'pollikka yo'l qo'ymasliklarini eslatib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo har bir ishda rif bo'lar ekan, yumshoqlik bo'lar ekan, Alloh subhanahu va taolo o'sha ishni komil maromiga yetkazadi albatta. Ammo qo'pollik bo'lar ekan, kalomda bo'lsin, fe'lda, qovulda qo'pollik bo'lar ekan, o'sha ish aksar holatda yaxshilik bilan yakunlanmasligiga olib keladi. Shuning uchun hammamizga eslatma bo'lsinki, Alloh subhanahu va taolodan madad so'ragan holatda kalomimizda qavlimizda, fe'limizda atrofimizdagi mujohidlarga shirin so'z, bir tabassum qilgan holatda yaxshi muomala qilishlikka Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bersin, o'zi yordam bersin. Bu eslatmamiz aytib o'tdik. Azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin oyatiga asoslangan eslatma edi. Alloh subhanahu va taolo o'zi manfaatli qilsin, gunohlarimizni kechirsin, dinni oliy qilsin, qalblarimizni ulfat qilsin, bir-birimizga Alloh subhanahu va taolo yo'lida muhabbatlashadigan kishilardan qilsin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dasturni birodarimiz Yahyo Hikmati Sahiyonist yahudiylar haqidagi mavzuning davomi bilan davom ettiradilar. Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoin hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron Bismillahir Rahmanir Rahim Assalomu alaykum hurmatli mu'min va mu'minalar 31-suhbat O'tgan suhbatimizda biz ko'rib chiqayotgan ushbu Sion bitiklaridagi dasturlariga ko'ra o'zlaridan boshqa tamomiy insoniyatni fikr yuritmas manqurt bashariyatga aylantirishga urinayotgan kofir yahudiylar Qur'on oyatlarining dalolati bilan o'zlari aqlsiz qavm ekanliklarini ko'rdik. Undan oldingi suhbatlarimizda esa yahudmas xalqlarni maishatparast qilib qo'yishga intilayotgan juhudlarning o'zlari eng birinchi maishatparastlar ekanlarini ko'rgandik. hozirgi olamning ishlariga razm solsak ko'ramizki, turish turmush tarzi shunday tashkil etilganki, hammani ertadan kechgacha faqat tirikchilik g'amida rizqi ro'z topishga yugurtirib qo'yilgan. Kimni qaramang, mudom vaqti ziq, qayergadir shoshayotgan, nimanidir ulgurmayotgan, shunda ham tirikchiligida doim biror nima yetishmay turgan bo'ladi. Bir kuni hozirgi yaponlarning hayot tarzidan bir lavhani ko'rib qoldik. Elektrichka vagonida tiqilinch ketayotgan odamlarning ko'plari o'tirganlari ham, tik turganlari ham ko'zlari yumuq mudrab ketishyapti. Sababi to'yib uxlashga vaqtlari yo'q ekan. Ertalabdan ishga chop, kechqurunga yaqin uyga qayt, yana uy yumushlari bu eng taraqqiy topgan o'ziga to'q bo'lgan Yaponiyadagi ahvol mana shu. Butun dunyo hozirda mana shunday rizq toparlik girdobiga girdi kapalak qilib aylantirib qo'yilgan. Bunday ahvolga solib qo'yilgan insoniyatda chuqurroq fikr yuritishga fursat qaydan ham topilsin. Qanday qilib hozirgi dunyo bu holatga kelib qoldi. Axir insoniyat hozirgidek tirikchilik vasvasalari girdobida ilgari yashamagan edi-ku. Biz yosh bolalik chog'imizda qariyalarimiz derdilar. Biz yoshlik vaqtlarimizda bir oiladan bir ikki kishi ishlardi, topganlari butun oilaga yetardi. Hamma qorni to'q, ko'zi ham to'q, ko'ngli ham to'q. xotirjam yashardi. Hozirda esa bir xonadonning hamma erkak u xotinlari birdan ishlashsa-da, baribir topgan tutganlari ro'zg'orlariga yetmay turaveradi. Yanada yomonrog'i odamlarga qandaydir ko'zi ochlik, to'ymaslik kelgan, ko'ngillar to'q emas, besaranjomlik, parishonlik yuraklarga o'tirgan. chopachop, chop yugur-yugur ko'p-u baraka yo'q. Biz o'sha damlarda opa dadalardan nimaga biz yoshlar ko'p kasallanamiz u sizlar esa mo'ysafid bo'lsalaringizda birorta bir tumov bo'lasizlar xolos deb so'raganimizda ular "E bolam, bizning suyagimiz qo'y yog'i yu qo'y go'shtida qotgan. Sizlar esa Xurshofning cho'p yog'ida katta bo'layapsizlar, deyshardi. Cho'p yog'i deb yurtimizdagi paxta yog'ini aytishgan. O'sha ham selitrayu defoliatsiyalarning zahari ta'sirida unib o'sgan paxta chigitining yog'i edi. Dar haqiqat xalqimiz nisbatan yaqin tarixiy o'tmishda ham hatto mol yog'i va go'shtini oz iste'mol qilar taomni asosan qo'y yog'i va qo'y go'shtida hozirlab kelgan ekan. O'simlik yog'laridan esa issiqlik mijozi bo'yicha hayvon yog'iga yaqin bo'lgan zig'ir va kunjut yog'lari ishlatilgan. Bashariyatning sertashvish, notinch, kam ko'slari hech to'lmas vasvasalarga to'la hayoti oxirgi bir asrdan nari berida qadam ba qadam yuzaga keltirila boshladi va bugunda hozirgi shaklini ko'rib turgandirmiz. Yer yuziga bunday hayotni, turmush tarzini joriy etgan olamiy yahudo masonlik bo'ladi. Bunga erishish uchun jahoniy kufrning eng ilg'or qismi yahudo masonlik va nasroniylikning birlashgan kuchlari yer kurrasidan islom nizomini ketkazdilar Buning uchun esa ularga shu nizomni ushlab turgan islom xalifaligi Usmoniylarni yiqitish kerak edi va bunga 1924-melodiy yilda erishdilar. Ana shundan keyin o'z shaytanat nizomlarini butun dunyoga yoya oldilar. Bugungi insoniyat mana shu yovuz kuchning tartib nizomi bo'yicha yashamoqdadirki, buni olamiy yahudo masonlikning yangi olam nizomi deb ataladi. Demak, bashariyatning bu shaytoniy nizomdan qutulishining yolg'iz yo'li ham yana islom xalifaligi nizomiga qaytishidir u xolos. Chunki xalifalik Xoliqning o'z maxluqlariga rahmat marhamat qilib tushirgan nubuvvat davlatining davomchisidir. Endi mavzumizni xulosa qilsak, odam bolalarini shu faqat kunini o'tkazish tashvishiga muftalo etib qo'yilsa, albatta ular fikr yuritishga fursat ham topolmay qolar ekanlar. Demak, yahudmas insoniyat fikr yuritishdan umuman to'xtasin uchun uni o'z nafsoniyatlarini to'ydirish kayfiga sho'ng'itish va maishat paras qilib qo'yishdan tashqari yana tirikchilik g'am tashvishlaridan ortmaydigan qilib qo'yish olamiy yahudiyatning maqsadi va amaliy qilib borayotgan rejasidir. Xo'sh, bu olamiy g'alamislar bunga erishib boraversalar, keyin nima bo'larkan? Bu haqda shu Sion bitiklarining keyingi matnida mana bunday debdilar. ana shu vaqt bizning o'z maqsadlarimizga erishishimizning boshlanishi bo'ladi. Bizning sharhimiz. Qarang, odamlar fikrsiz va maishat parast bo'lib qolsalar, bu juhud ilonlarning o'z maqsadlariga erishishlarining boshlanishi bo'lar ekan. Qaysi maqsadlarining? Shu Sion bitiklarini o'rganishni boshlaganimizda bilgandikki, Yahudilarning eng buyuk maqsadlari bu dunyoga hokim bo'lish edi. Endi shu eng katta maqsad sari eltadigan kichikroq juz'iy maqsadlari ham bor ekan. Shunday maqsadlardan biri Yahudmas xalqlarining davlatlarini buzib tashlash bo'lib, buning uchun esa avval shu Yahudmas omma xalqlarni o'z davlat rahbarlariga qarshi qo'yish, ularni o'zaro norozi holatga keltirib qo'yish zarur ekan. Bu xabis bitiklarining keyingi matni shu haqdadir. Ular o'z podshohlari, rahbarlari va ruhoniylaridan bezib qoladilar, chunki bular ularni tiyishga urinib, his tuyg'ularini qondirishdan to'sib, buni fahsh va fasod deb nomlaydilar. Bizning sharhimiz. Qarang, juhudlar o'z qilmishlarining fahsh fasod ekanini juda yaxshi biladilar, bilib turib qiladilar. Demak, ko'rib turibmizki, yahudiylar yahudmas xalqlarni o'z nafs istak xohishotlariga sho'ng'itib, fikr yurita olmas maishat parastlar qilib qo'yishlari bu xalqlar bilan ularning davlat rahbarlari va ruhiy yetakchilari ruhoniylari orasida nizo chiqarish va shu nizolarning oxir oqibatida davlatlarni buzib yuborish ekan. Negaki haqiqatan ham omma xalq fahsh va fasodga botib ketaversa, har qanday davlat ham o'z o'rnida barqaror tura olmas. Buni nasroniylarning o'rta asrlardagi podshohlari bo'lsin yo keyingi kommunistik fashistik rahbarlar yoki millatchilar yo mustabid diktatorlar hatto hozirgi go'yoki qo'shtirnoq ichida erksevar demokratik prezidentlari bo'lsin, o'zlari fahshu fasodni har qancha suysalarda, lekin qo'l ostilaridagi xalq ommasi, ra'iyatlari fahshu fasodga botib, buzilib ketishini aslo xohlamaslar. Negaki bu holda o'z davlatlari hukmronliklariga putur yetishiga shularning ham aqli yetadi. Buni fahmlab podshohlari, davlat rahbarlari va albatta diniy peshvolari, ruhoniylari o'z xalqlarining buzuqliklarga haddan tashqari ketib qolishlarining oldini davlat qudrati va diniy da'vatlari bilan olishga nafsoniy xohishotlarga bir muncha cheklovlar qo'yishga intilishlari turgan gap. Endi hukumat tomonidan qisish boshlandimi? Bu ish ommaning aynib ulgurgan nafsiga yoqmay, albatta aksil amal keltirib chiqarishi ham turgan gap. Natijada jamiyatlarda o'z hukumatlaridan va diniy peshvolaridan norozilik kayfiyati tug'ilib, kuchayib boraveradida, alal oqibat nizolar, namoyishlar, isyonlar va qonli to'qnashuvlar u inqiloblarga olib keladi. Bunga oddiy misol sifatida keltirsak, AQSh va Rossiyada hukumatdorlar xalqlari ommatan piyonista bo'lib ketayotganlaridan xavfsirab har gal Suxoy zakon, ya'ni mas qiluvchi ichimliklarni quritish yo qattiq cheklash qonunlarini chiqarib, tegishli choralar ko'ra boshlaganlarida ichuvchilikka o'rganib bo'lgan xalqlarida o'z hukumatlariga qarshi ommaviy noroziliklar kuchayib, jamiyatda jinoyatchilik keskin yuqorilab ketib, beqaror holat yuzaga kelardi. Buni ko'rib, shu eng kuchli davlatlar ham bu aksil sharob qonunlarini ko'p o'tmay bekor qilishga majbur bo'lardilar. Sayyohning donishmandlari ishlarning shunday jarayonda ketishini to'g'ri taxmin qilib, nishonni aniq olganlar. Yahudmaz davlatlarda ayni shunday ijtimoiy ziddiyatlarni keltirib chiqarishni maqsad qilib, ularning xalqlarini fahshu fasodu maishat parastliklar girdobiga g'arq qilaverganlar va qilib kelmoqdalar. Xo'sh, yahudiylarning bu olamiy g'alamisliklari natija berdimi? Ha, juda ham natija berdi-da. Masalan, Yevropa xalqlarining uncha uzoq bo'lmagan o'tmishlarida botil bo'lsa-da, o'zlariga yarasha nasroniy dindorliklari bor edi. Ayollari uzun liboslarda, erkaklari soqolli yurardilar. Sharob va musiqa halol bo'lsa-da, lekin zino, livota, fahish suratlar, nohaq qotillik, oqpadarlik va yana bir qancha amallar ularda ham harom edi. Nasroniylikda bular hozirda ham haromdir. Farqi u paytlarda cherkovning kuchi bo'lib bunday buzuqliklarni qattiq olardi. jamiyatlarida hozirgidek behayolikning, ochiq-sochiqlikning emas, balki o'z raviyalaricha xudojo'ylik ruhiyasi hokim edi. Yahudi g'alamislar ayniqsa shu Yevropaning ichida mana bu bitiklarda belgilaganlaridek buzg'unchilik ishlarini asrlar davomida yurgizib keldilar. Ozodlik, erkinliklar, hurriyat sevarlik qo'shtirnoq ichida ma'rifatparvarlik, maishatparastlik mafkurasini xalqlar orasida yoyaverdilar. Oxir oqibat bu ijtimoiy marazning oldini olarga na podshohlarining va na ruhoniylarining qurblari yetmay qoldi-da, bular ham shu marazga kirishib, qorishib ketdilar. Zero o'zlari da unga oldinroq mubtalo bo'lgan, faqat raiyatlarini ommaviy aynishdan, demakki, o'z hukmronliklarini ag'anashdan saqlamoqchi edilar. Endi Yevropada dindorlik o'rniga erkinliklar, nasroniylarcha xudojo'ylik o'rniga maishatparastlik, behayolik, fahsh fasod, ozodliklar, hamma narsa mumkin ruhiyasi, ya'ni demokratiya aqida e'tiqodi va nizomi g'olib bo'ldi. Bu kofirlar moddiy, texnik va harbiy ustunlikka erishganlardan keyin esa bunday hayot tarzlarini bizning islom yurtlarimizda ham va boshqa har yerda hokim qildilar. Natijada bedinlik, fahsh fasod, har turli buzuqliklar keng yoyilib ketgan bugungi yer kurrasini ko'rib turgandirmiz. Endi Yahudmas xalqlarning davlatlarini buzuqliklarga ketkazish yahudiylarga nima uchun kerak bo'lib qolgani va ular buni qaysi vositalar bilan amalga oshirayotganlari haqida inshaalloh kelgusi jumada suhbatlashamiz. Va jazakumullohu xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Sen kunding vayron isroil İsrail, şeytanı kıldın koy, hemmeni aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron Ahmad aka mana Qurban hayiti ham tez kelib, tez ketgan bo'lsa-da, internet tarmog'idan salom va tabriklar kelishi haligacha to'xtagani yo'q. To'g'ri aytasiz. Bilasizmi, salom va tabriklar qatorida savollar ham ko'p kelmoqda. Bizga yo'l ko'rsatinglar. Qanday sizlarning safingizga qo'shilsak bo'ladi? Oz bo'lsa ham pul yig'ib qo'yganmiz. Qanday jo'natsam bo'ladi? Ota-onam norozi, lekin o'zim borgim kelyapti kabi savollar juda ham ko'p. O'zini o'zi portlatishga Qur'on va sunnatda dalillar kelganmi? kabi savollar haligacha kelmoqda. Mana shu ota-onalari norozi bo'layotgan birodarlarimizga va boshqa shu kabi savollarga siz qanday javob berasiz? Jundurrahmon kom saytimizning kitoblar bo'limida yuqoridagi savollarga javob topadilar. Inshaalloh. Tashqarida bizga qanday yumush bo'lsa, aytinglar, bajaramiz deganlar ham bor. Xullas, muxlislarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Keling, shulardan bir-ikki qismini o'qib eshittiramiz. Nima deysiz? Yaxshi bo'lardi. kechikib kelgan maktublarimizdan biri. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram aziz dindoshlar, sizlarni kirib kelayotgan Qurbon bayrami bilan tabriklayman. Alloh taolo bu bayram va qurbonliklarni o'z dargohida qabul qilib, islom va iymonni dunyoga hokim bo'lishiga vasila qilsin. Bizlarga va butun ummatga bayramni va qurbonlikni sahobalar zamonidek eng go'zal holda o'tkazishni muyassar qilsin. Kech bo'lsa ham mana o'qib eshittirdik. Alloh u birodarimizdan ham rozi bo'lsin. Endi bizga tashqaridan kelgan she'rlardan birini o'qib eshittiramiz. Yahudi Karimovga atalib Bu hukmdor ko'pchilikka ozor qildi. Odamlarni hur fikrdan bezor qildi. Mamlakatni tovush chiqmas mozor qildi. xalqimizning yovlariga bozor qildi. Bu hukmdor kimdir o'zi bilasizmi? Bilib turib unga sajda qilasizmi? Ich kuysa ham indamasdan turasizmi? Mehnat ahlin parcha nonga uzor qildi. Tiz cho'ktirish xalqni maqsad asos edi. Tik turgandan olmoq asli qasos edi. Saf-saf bo'lib yursin bari besas dedi mana shuni ul o'ziga shior qildi. Bu hukmdor Andijonning qotili-ku. Qotillarning ichida u botili-ku. Og'iz ochib yolg'on so'zlar shotiri-ku. Ahli elni zo'rg'a yurar dorbos qildi. Mulozimi berberdiya xalqni talar. Laychalari chopqillashib poyin yalar. avom xalqning qulog'iga tamburchalar marazlikning illatlari parvoz qildi. Och ko'zlikda o'rin bosdi qizlari ham, anqib turar so'zlaganda so'zlari ham, padaridek qizarmaydi yuzlari ham, mart yigitni ul o'ziga sarboz qildi. Musulmonni yomon ko'rgan kim bo'lmoqda? zulmat to'la qamoqlarda kim o'lmoqda? Allohni yo'q, ko'rsat deya kim kulmoqda? Bir gudakni ul o'ziga jon bos qildi. Shul to'daki odam qonin ichar qonib, jirkanmaydi yolg'ondan ham tilda tonib, ushbu she'rni ichi yonib yozar tolib, shoirmasman qofiyalar sayoz bo'ldi. Bir singlimiz shunday xat yozibdilar. Assalomu alaykum, mening mujohid va mujohida dindoshlarim. Xususan Xoroson tog'larida yurgan aka-uka, opa-singillarim. Sizlarga Alloh fath va g'alabani nasib etib, biz mazlumalarni va dadalarini qamoqdan ozod bo'lishini kutayotgan bolalarimizni ko'zlarini quvontirsin. Alloh yo'lida sobit bo'linglar. Bu yo'lda Alloh sizlarga mustahkam iymon, sobit qadamlik, sog'lik, salomatlik bersin. Munizgina singlim, muslima singlim, bu kufr tuzimdan tolmadi ko'nglim. Endi bir haq yo'lga chorladi Tangrim. Sen faqat duo qil duo qil meni munisgina singlim muslima singlim bu kufr tuzimdan tolmadi ko'nglim endi bir haq yo'lga chorladi tangrim sen faqat duo qil duo qil meni zindonlar to'lmoqda mo'minlar bilan imomlar birlashdi zominlar bilan ko'zingda yoshlaru ominlar bilan sen faqat duo qil duo qil meni zindonlar to'lmoqda mo'minlar bilan imomlar birlashdi zominlar bilan ko'zingda u ominlar bilan sen faqat duo qil duo qil meni munisgina singlim muslima singlim bu kufr tuzumdan dolmadi ko'nglim endi bir haq yo'lga chorladi tangrim sen faqat duo qil duo qil meni dahriylar bilmaslar iymonning qadrin shu sabab bizlarga ko'rsatar jabrin qalbingga joylab on ummatning sabrin sen faqat duo qil duo qil meni Dahriylar bilmaslar iymonning qadrin Shu sabab bizlarga ko'rsatar jabrin Qalbinga joylab ummatning sabrin Sen faqat duo qil duo qil meni Munisgina singlim Muslima singlim, muslima singlim, bu kufr tuzumdan dolmadı ko'nglim. Endi bir haq yo'lga chorladi Tangrim. Sen faqat duo qil, duo qil meni. Mayliga otamlar yomon ko'rsalar, o'g'lim yo'q sendeydi deb faryod ursalar roziman qardoshlar yüzün bursalar sen faqat duo qil duo qil meni mayliga otamlar yomon ko'rsalar o'g'lim yo'q senday deb faryod ursalar roziman qardoshlar yuzin bursalar sen faqat duo qil duo qil meni munisgina singlim muslima singlim bu kufr tuzimdan Dolmadi ko'nglim endi bir haq yo'lga chorladi tangrim sen faqat duo qil duo qil meni baxtliman o'z hissam qo'sha olsam dinga dindoshlarim tinchi kerakdir menga mujohid akangning so'rog'i senga sen faqat duo qil duo qil meni munisgina singlim muslima singlim bu kufr tuzimdan tolmadi ko'nglim endi bir haq yo'lga chorladi tangrim sen faqat duo qil duo qil meni munisgina singlim muslima singlim bu kufr tuzimdan Dolmadi ko'nglim endi bir haq yo'lga chorladi Tangrim Sen faqat duo qil duo qil meni Jahonda nima gap? Qisqa satrlarda. كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة قادم كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل Afg'oniston Afg'onistonning Parvon viloyati G'urban tumanida harakat mujohidlari dushman afg'on murtatlarining karvoniga qarshi pistirma olib turgan edilar. Dushman tank va boshqa zirhli texnikalari bilan kelayotganda mujohidlarimiz granatomyot va boshqa qurollar bilan hujumga o'tdilar. Avvaliga ko'milgan minaga bir tank tushib, ichidagilari bilan birga yakson bo'lgan bo'lsa, yana bir tank mujohid birodarlarimizning granatomyot qurolidan ishdan chiqarildi. Afg'on ommaviy axborot vositasi xabar berishicha, mazkur hujumda atigi 7 ta murtad o'lgan emish. Afg'onistonning Faryob viloyatida 300 kishidan tashkil topgan harakatimiz mujohidlari hamda afg'on toliblari 4 ta guruhga bo'linib, dushman postalarini urush uchun taqsimlandilar. Deyarli 3 soat o'ta shiddatli janglar bo'ldi. Afg'on murtatlari yordamga katta kuch chaqirdilar. Uzoqdan kelayotgan dushman karvonini nazorat qilib turgan birodarlarimiz dushman hammera yaqinlashishi bilanoq RPG quroli bilan urib tashladilar. Natijada Hammer va ichidagi askarlardan to'rttasi tutilib ketdi. Shuningdek, hujumda o'ndan ortiq dushman o'ldirildi. Ushbu pistirma va hujum amaliyotida birodarlarimizdan ikkitasi shahodatga yetishdi. Hozirda birodarlarimiz yaxshi kayfiyatda va navbatdagi janglarga tayyorgarlik ko'rmoqdalar. Afg'onistonning parvon viloyatining G'urban tumanida O'zbekiston Islomiy harakati mujohidlari afg'on murtatlariga qarshi o'zlarining navbatdagi amaliyotlarini o'tkazdilar. 3 kundan beri davom etayotgan mazkur jangda dushmandan 6 tasi o'ldirildi. 10 ga yaqini yarador qilindi. Mujohid birodarlarimiz tarafidan hech qanday talofat yo'q. Alhamdulillah. O'tgan jumada yana Parvon viloyatida Bagram avia bazasiga harakatimizning afg'onistonlik mujohidi Hamidulloh fidoyilik kamari bilan Amerika bosqinchilariga qarshi hujum uyushtirdi. Natijada 10 ta amerikalik va 2 ta afg'onistonlik askarlar o'lgan. Bu haqda internet saytimizda batafsil tanishingiz mumkin. Janubiy Vaziristonning Lada mintaqasida jamoatimiz mujohidlari Pokiston murtatlaridan birini snayper qurolidan otib o'ldirdilar. 2011-yil Afg'onistonning Helmand viloyatida britaniyalik bosqinchilar yaralangan mujohidlarni tahqirlab otib qatl qilgani uchun kufr sudi o'sha askarlarni mahkamaga tortdi. Biz musulmonlarga ma'lumki, o'sha jinoyatchi askarlar birgina tavba qildik deb baribir poklanib, ozodlikka chiqib ketadilar. Pokiston Amir Qoning yangi tayinlangan qo'g'irchog'i Navoz Sharif Pokistonda kechayotgan jihodga barham berish uchun AQShga jo'nab ketdi. Uchrashuvda Navoz Sharif yana bir masala. Vaziriston mintaqasida uchayotgan va urayotgan tayyoralar parvozini to'xtatishni ham xo'jayini Brak Obamadan so'radi. Obama Navozning ushbu so'roviga hech qanday javob qaytarmadi. Suriya Mal'un Bashar Asad shuncha qirg'in barotdan keyin ham navbatdagi prezidentlikka qayta saylanishi haqida bildirib o'tdi. Alloh taolo bu yaramasni mujohidlarni qo'li bilan yo'q qilsin. Yana Suriya. Hama shahridagi harbiy qo'shin markaziga fidoi mujohid minalashtirilgan mashina bilan hujum qilishi natijasida 40 ga yaqin alaviylar qirilib ketdi. Shuningdek, 50 dan ortiq kofirlar qattiq yaralandi. Iroqning Anbar shahrida mujohidlar hujumi natijasida Iroq xavfsizlik xodimlaridan 20 ga yaqin yakson qilindi, yana 60 tasi hujum oqibatida yarador bo'ldi. Iroq poytaxti Bag'doddagi spirtli ichimliklar sotilayotgan do'konga maz holatdagi shiyalar ustiga fidoilik hujumi uyushtirildi. Ma'lum bo'lishicha, qahvaxonadan 20 ga yaqin pianistalarning o'ligi chiqqan. Eronda dorga osilgan mahbuslardan biri Alirizo o'likxonaga yuborildi. O'likxonadagi tortmada yotgan mahbusni yaqinlari ko'rgani kelganida Alirizo nafas olayotgan ekan. Hayratdan uning yaqinlari xursand bo'lib ketishdi. Alirizoning sog'ligi yaxshi emas. U hushiga kelsa qayta dorga osilishini Eron hukumatı ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz. Alirizo 12 daqiqa dorda osilib turgan. Misr poytaxt Qohiradagi cherkovda mototsiklda noma'lum kishilar kelib o'qlar uzdilar. Mazkur hujumda 10 ta atrofida nasroniylar yarador bo'lgan. O'lganlar ham bor, soni ma'lum emas. Yana Misr Qohiradagi Al-Azhar universitetining deyarli 3000 talabalari ham hukumatning qurolli kuchlariga qarshi namoyishga chiqdilar. Terrorchi politsiyachilar universitet talabalariga qarshi rezina o'qlar va ko'zdan yosh oqizuvchi gazlarni qo'lladi. Talofatlar haqida ma'lumotlar yo'q. Avstraliyaning janubiy Yangi Oyl shtatidagi o'rmonlarda yuzaga kelayotgan davomiy kuchli yong'inni bartaraf etish uchun havodan o't o'chiruvchi tayyoralardan biri kutilmaganda qulab tushdi. Natijada ekipaj a'zolari o'lgan, yong'in esa kuchaygandan kuchaymoqda. Hozirda 120 ming gektar yer yong'indan zarar ko'rgan. Minglab mahalliy xalq o'z uylarini tashlab qochgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eron hukumatidagi yadroviy qurollarga qarshi AQSh rasmiylarini biron bir chora ko'rishlariga chaqirmoqda. Bu yahudiylar oxirgi paytda Obama va uning sheriklarini charchatib qo'ymoqdalar. AQShda biz uchun misli ko'rilmagan yangilik bo'ldi. Davlat qarz byudjeti bir kunda 328 milliard dollarga yetdi. Biz mujohidlarni iqtisodlarini to'sayotgan kofirlar bugungacha bo'lgan qarzlarini e'lon qildi. O'tgan haftagacha bo'lgan muddatdagi qarzi rekord daraja 17 trilliondan oshib ketdi. Alhamdulillah. Hozirda dunyoga hukmronlikni o'rnatmoqchi bo'lgan mazkur davlatda minglab korxona va muassasalarda ish faoliyatlari to'xtagan. Amerika Qo'shma Shtatlarining Nevada shtatining Sparks shahridagi maktabga Adam Lenza ismli bir o'quvchi o'zi bilan to'pponcha olib kelib, o'z o'qituvchisini otib o'ldirdi. Keyin yana o'zi kabi ikki o'quvchi o'rtoqlarini otib yarador qildi. Amerika hukumatı va xalqi oxirgi paytlarda o'z terrorchi fuqarolaridan pand yemoqda. Alloh taolo yuqoridagi kabi amaliyotlarni ziyoda qilib bersin. Rossiya Volgograd shahridagi avtobuslardan biri harakatlanayotgan paytda ichidagi 40 yo'lovchi bilan birga kutilmaganda portladi. Avvaliga o'lganlar soni 5 kishi bo'lgan bo'lsa, birozdan so'ng jarohatlangan 35 kishidan yana 5 tasi o'lgani ma'lum bo'ldi. Ushbu portlashni rus kofirlari xudxushlik, ya'ni fidoilik deb baholadilar. Aytishlaricha, bir ayol avtobus ichida o'zini portlatgan emish. Shundan keyin Volgograd shahrida 3 kunlik motam e'lon qilindi. Hukumat o'lganlar yaqinlariga 1 million rubl, taqriban 40 ming dollar, yaradorlarga 400 ming rubldan yordam puli berishini va'da qildi. Shuning bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi juma dasturlarimizda yana sizlar bilan iymonlashgunimizcha, xayr azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. بالعزة لما نادى الأقصى ثواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا والشاب بالمكر حوارا كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخير كالرعد شرارة كالسيل غزارة كالليل الماء شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يقذفها كبابيل تخرق بالرعب جدارا فتنا بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارة ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا كالموت غزارة عادم كالخيل كالليل مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهبط أكابابيل تخرق بالرعب جدارا